Eta gaurkoan entzuleak pilotaz eta gaunaz, hariko gira, hasiko gira pilotarekin ortarako pilota egile bat dugu, pilotak egiten dituena, ezain aspaldi eh, plantatua dena, beraz eh, pilota egile gisa. Eian de Alfaroa, txaldean eian de. Maizuri ere eta bigarren eh, partean. Ez ditugu bakrik pilotak epatuko zurekin, eh? baita ere bote luzeko eh, xapelketa baten gai uh, antolatzeko gai bat dela, azteko hori uh, kusi dugu uh, Euskal Herriko Ligaren webgunean horren berri hartuko dugu. Bigarren partean arraunaz hariko gira, sasoina hasiko baita aste buruntan, goi mailako xapelketaren sasoina erganen dugu, eh? San Miguel Liga hori hasiko dela aste buruntan, eta setasunak hartuko ditugu. Zurekin neneko irigoian, txaldeon. Txaldeon. Txaldeon eta gauna zer ez gira hortaz pakak mintzatuko, e, zu jokoko arduraduna zira, baina badugu ere agaunlari bat gurekin eh, beinat urtsegi azkaindaga, atxalde hon bainat. Atxalde hon. Eta zurekin eh, aipatuko dugu, e, zu agaunlari azira, zu hariko zira xapelketa orta, baina beste proiektu bat ere baduzue, ibai alderekin, eta hori aipatuko dugu, beraz, istantean izanen da hori. Hori. Joiterazten dizueten zuleak zuek ere parte hartzen alduzuela, gure gaurko saioan, telefonoz eh, deitzen alduzuela, gure gatziko estudioetan gira 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, 0 bat telefonoz demakira deitzen alduzue, eta baita ere txioen eh, bidez, txokatzen alduzue, txioen eh, gure joko zazpiko maga kampo elbidea irekia baitugu, Hortik ere beraz zenbaiten aldituzuela, berriak galderak edo oarrak. Eilande Alfaro, ez daren aldi aldu zirela, Jokoz Kampo saio untara, ez pilota egile gisa ere ez, baina eh, plantatu berria zinen edo asteak zinen azken aldian, ez dakit, dula zomatzen hori? Hots, ah, dula zomat asia zira. Bai, nik, nik uste urte aterdi bai. Urtagilean zen, hasi berrian nintzen hilabete hortan, eta hauai kaina behaz urte bat erdi, xuxen. Urte bat erdi, xuxen. Urte bat erdiren buruan pilota egiten uh, badakizu? Ala, ikasten nahi zira bina. <laughs> Orduan, bentsatzen eh, banaki miskat, ba, <laughs> Hasi behar eta. Bai, gero, eh, gauza guzietan bezala, beti ikasten da, beti hobetzen da, eta eta nik uste hortan ari, baina ordutik bai, aintzinamendu handiak badira. Bai, pilota, orduan egiten dituen pilotetan, baina geroztik ere, pilota klase eh, gehiago egiten baititut, eta gena guai ez dut jamer baititut, baizik eta bai ditugu, guai eh, bi bai gira. Aipatuko dugu bai. Lantukian, eta hoja, baina... Eh, ba, ba, ba, Denetan, denetan ikasten da beti bada ikasteko, baina menturaz eskuz egiten diren e, lan horietan e, beti egiten da, e, ara... Ba, e, ba, ba, eskuz egiten direnetan e, behar bada gehiago, eta Baina, ba, pentsa, pentsa, jano luku garaik eh, hori, behaz, eh, lehenko pilota egileak eh, niri er, ofizio erakutsi dautanak, behoita ama bost urtez ikasi dituen guziak pasatu dizkit, eta nik geroztik ere... E, behoita ama bost horren ez. <laughs> behoita ama bost horren ez, bai. e, berak itentzen behoita ama bost horren maino gehioko hastea ba. Baina, ez, eta ara, eta geroztik hainitz ikasi dut... Bai, ni, nik segitu zuen ere aldetik eh, gauza esperien... Be, beti entxatzen da gauza behiak edo teknika behiak eta bat. Ba. Hortan egiten da intzian doa eta gero, geroztik ere bai bi izanez elkarri bakutsaren eh, hmm. esperientziak eta jakitek trukatuz eta ba, ba, ara. Urte bat terdiren ondotik, zer, zer da zailena fizio hortan? Eh, Ba, ez dakit momentuan, zer den zaila. Zertz. Ez, egia erraiteko, eh, egia erraiteko, oino astapeneko olda oktan uh, eh, ari naiz eta ari bai. gira, behaz, pixka dena berria, dena desafio, uh, pilota klase bako txar, behar da, behar zeion hartu, behar da jendea entzun, entxiatu hobetzen, material berria entxiatu, eta eta ez dakit bada indar bat gogo bat eh, goizero eta zailtasunak gainditzen ditu frango ise ez dakit gero eta e, mementoan ah, bon, gustura egira eta ara, gero zailena zailena bon, eskulan eskulana da eskulana eh, pilota pilota iteko behar den ah, behar den denbora eta Zailena do, e, ez guztituena. Errepikakorra. Bai. Errepikakorra deira ah, bai. mugimendu batzuek sortzen dituzten tentsioniak gorputzean. eta horrek ematen dituen akidura, nekeak, edo edo giak gogortze. Edo, bai, oartzen ba? zizte horretaz? Bai? Aba, ah, ba, sorki, ba, ba, ba. Eta zer, bai. zertan, uh, besoan betxatzen dut, edo bai, ba, espaldan? Ba, edo? Be, ba, besoan, espaldan bizkar geina, hainitz bizkar, bizkar bai, bizkar, eta espaldak eta gogortzen hainitz. Baina hor badira bi, bi gauza bat eh, bo, mugime, mugimenduak eh, bo, bai urte bi urte janen ikasten hasi nintzela lehenago behita. Bi urte bai, baina eh, mugimenduak behiak dira gorputzen dako eta eta joan gorputzak usatu behar du eta gero lehenbiziko mugimenduak beti tentsionean izaiten dira. E, gorputza ez da batela satua mugimendu ez baitugu menperatzen, gauza guzietan hola da. Eta hoain, guain bai, guain eh, gorputza alare lasoa da, baina guai gertatzen dena, orduan eh, bizpairu pilota egiten magintuan, guai egiten du uh, eh, amabi edo, edo amairu. Bai. Orduan lasatu da, baina gehiago egiten dugu. orduan da, gorputza kargatzen da, ez baita ezpada. E, tinko ari girelako lanean, lasuan ari gira, baina hain itziten dugulako. Ta, hori konpentsatzeko, hori kaso maiteko, zer da... Hori kaso maiteko, guk kaso iten dugu e, lan, lana, e, lantokiko lana alda, aldatzea. Za, ah. bada, eta orduan duan aitzeko partez gauza uh, dakit, goiz guzia lan batean, e, ahertzen gira oren bat edo bi uh, gero pasten gira gomak itera, bestian ardi, ardi ileaikin, bestian eh, tindatu pixkat, eta bon, entxatu ara, eh, aldaketa, eta gero, gero behar dena, eh, etxiat eta luzatu biskat gorputza, hmm. eta hilabitean behin, nioten naiz, Ma, masaia batzu. Medikoaren gana. <laughs> osteopata ikustera. Iagaren medikoa. Osteopata ikustera, eta emaiten hau behitza planta. Eh, galdetzen nuen, ostion, zailena edo kakingarriena, edo behar badazen, eh, emantzegun jostea tindatzea baino zailago diteike, eh. Ba, eh, ba, jostea da teknikoki behar ba, zailena. Hori zen ondoko galdera, teknikoki zailena bai, jostea da? Ba, netako bai, bai, bai, bai. bai. Bai, eta eta gero berra fisikoki zailena elastika, elastika bat baita astapenean pilotan a, bihotzean, eta elastika hori tinkatu erra luzatu eta borobilian bildu eta hori da nekezena gorputzan dako. Eta gero zailena netzat gehiu da papegeria eta <laughs> administratibo zailuzia. Enpresa bat sortzea. Bai, bai, bai. bai. Eh, zure kondu, zuen kondu edo zure kondu zakin duna bai, eh, plantatu zizten presa gisa? Hortako, bai, bai, bai, eta horrek, bo, gauza, buru haustea initzen egiten du, bai. <laughs> E, lantukiko lana atribikikoa, bai, hortan, hortan ez da problemik. Pilota desberdinak egiten dituzula, egan duzu, ostion, eh, zer, zer diferentziatzen du pilota bat eh, bestetarik, bo, ba, eta meina, bai. eta... Bai, bai, bai, e, bon, nik sailkatzeko, eganen nuke pilota zaharrak, e, zaharrak egan nahi e, historikoki hartzen badugu pilotaren bilakaera, astapen astapeneko pilotak dira eh, trapuarekin egiten zirenak, eh? orduan etzen eh, gomarik, etzen elastika hori, latexa eta eskupean zen materialarekin iten zen, behaz eta eta gero ardilia. Ara, ardilia eta lagu batekin estaltzen zen. Eta gaur egun pilota horiek dira pasakako pilotak, eta boteluzeko pilotak, ara, bi horiek. Gero etorri da pilota gogo go eh, erabiltzea eta orduan erabiltzen zen um, espela. lasoko, lasoko pilotariek eta gero, geroztik guai egeberteko edo luzeko pilotariek, baituzte pilota gomaik ez dutena ere, espela zen, eh? espeletik kanika bat atea, hori ardilea eman eta lagua, eta hoja bertze pilota klasea, hori gogojak, eta gero etorri delaik uh, latexa, pumpia eman duelaik pilotari eta paretan kontrasi. Hor da beste irugarren uh, pilota klasean, nun ezartzen den uh, elastika hori, ardilia eta lajua. Eta hori plekako jokoak dira, pleka paretain kontra jokatzen dena. Bestiak zuzeneko jokoa dira. Beste, bai. Kasik salatu zu, baina galdera bat bunen, bainat eta eneko lendako, ez dakit eh, pilota ezautzen eh, duzuen, bidek, baina, eh, are, bainat, ez baituko sobera ezautzen, bainat, zuk, gero, emanen duak abostua jadeneke, baina, ustez, pilota bat nola egina da? Ez dakit batez. Ez dakit Ba, Eta pizte maizu, eta asko zobe, mikroa. <laughs> Zer eman zinak, eman zinezak pilota batean? Mm, aria, bai. Lajua, uh, soka pixkat. Bai. Uh, eh, ez dakit, goma, ba. zuena. Ba, ez da inugun jande, funtsa. Ba, ba, ongi du. Eneko, zerbait gehituko duzu? Ez, untsa da ez. Bai? jande, pilota bat egiteko, Bai, Eskemat, eskematikoki. Bai, Bi, bi emaiten da eh, ez espela, Espe, e, espela hori... Espela edo kautsua orai Edo, edo kautsua, edo biak. Eh? Espela tiki, kaniga da eta juta horren inguruan eh, elastika, kautsua. Edo trapua astapenetik, lehen egin dutan piloten zat. Horrek emanen du pilotari bere... Bere pumpia, bere bizitasuna. Ta, bizitasuna, eh? bai. Biotza horrek, bai. Oinahizko... Ez, ez, agabotsa ala baita ere agabotsa. Agabotsa ere, ortik, bai. Agabotsa ere, bai. Eta gero, bigarren urratxa nagusia da ardilea, eta hori denetan. Denek dute ardilea, ardilea ari bat, horren ez da soka, menan bo, soka da bezala egiten alda, azkenan, ba, ba, bai. ari bat. Eta hori inguratzen da boro eta horrek emanen dugu gorputza. Horren zonbat emanen dugun, eta izanen da eh, haundiago, txikiago, eta zonbat tinkatuko dugun, eta izanen da gojago, goxoago. Eta emanen diogu nahi dugun, eh, nahi dugun gorputza pilota hori. Ba, batzu behar jute gogorra, eta bereziki goma eman bali madugu, sisterako pilotetan bezala, goma emanen dugu bizitasuna aukaiteko, eta bizitasun hori ez galtzeko behar dugu ardilea tinko-tinkoa, bestenaz ardile lasuan gomak puf, galtzen du indar guzia. Ara, eta ortako die joko garriko pilotak eta ere biziki gogorrak, eta gero paretan kontrare indar jaundia ikinoeten dira, behaz gogortasun hori behute, eta azken urratxa lagua da, eta laguak emanen du bere babesa izanen da, bai bildurik atxikitzeko, baita ere kanpoko pareta eta tresneri edo eskuari, ara, eta txisterako pilotetan eman da zon, bilagu emaiten dira. Txistera, eh, luzeko pilotetan ere bai, ara, olako tokietan, olako pilotekin bilagu. Ara, behaz uhatx, iru uhatx nagusi horiek, eh, gero ahtian zainitz, baina eh, simpleki esplikatzeko. Simpleki beraz, eh, garen dugu, eh? kautsua edo ezpela, Artilea, lagua, ogatz bat. Bai. Eh, osagaiak biltzeko ere ez da ikementura zain hain egez? Ez, ez da egez, ez da egez, eh, ez baita denda berezirik pilota egilendako, eta eta behar da atxeman, ezker eskuin, eta eh, bereziki astapenean eh, neok ez du laguntzen, uh, eh, hortan ari diren bakarrek ere berendako txikitzen duzte uh, isilian gauzak, hortan behar da, ibili, bila, ezker eskuin, Eta gero atxemaiten da, eta gero... Ba, ba, espela hemen, hemen bai. duzu? Ez, ez, bate, bate. Espela eta jura eskualdetik, uh, alpesetatik. Han baita, han ah, baita, hemen espeleta bada. <laughs> espera. ez da espeli Guti, hemen espela guti da, eta ez dakit genera eh, mozten alden, ez dakit babestu den edo, baina espela ez da iniz, eta bereziki ez da lantokirik espela lantzen duanik. Mm. Eta han badira bizpairu lantoki, eta bat uste tresneriak, eta ara, kanikak, hor espela kanika horiek, itentuzte milaka. Eta frango merke uh, ukaiten ditugu, uh, han, manatuz, ara. Eta han baute ezpela, zer nahi. Zer nahi. Ezpela, bon, kautsua ez, hemen ez, ez egiten. Kautsua ez, kautsua eh, espresuki manatu behar da, kautsua lantzen duten uh, fabrika handi batzuetan. Eta gu, Europan edo Asian edo? Europan, Europan, bai, bai, bai, e, zera, frantziako, ba, frantziako, oksitaniako tolosan egin du. Bai, ongi. <laughs> Eskualde hartan. <laughs> Eta eh, handik, baina kautxua bera, zeurki, eh, heldu da, zeurge, ego Ameriketatik, edo, bai. ez dakit zuzen hundik. dugu, guk bereziki gure gure gisako elastika, gure neugian, gure propietateekin, eta hola, togan espresuki guretako egiten dute, baina hor behar da kantitatea hundia. Nik ez dut behin eh, galde egina, sobera, sobera behar manatu aldian. Artilea, artilea hemen badugu? artilea badugu hemen, orduan uh, justuki mementu ari gira mm, proiektu intesgarri batean, uh, eh, irrati ere entzun ditut nik mintzatzen, saran badela proiektu bat, hiletegia deitzen dena, eta ari dira uh, gauzak egiten. Uh, burdiak, estalkiak, matalaza, eta, eta bon, ardilea egin iten alden gauza guzia, Eta tapisa iteko ariare iten dute, ardile eta nerekin ebere, behaz ari gira, elgarrekin, ari hori gero pirotentzat. Eta entxeguak egin ditugu, aste untan, justuki, berek uh, lehenbiziko aldiko zukan dute aria. Manesa da, manes uh, eh, aria, eta ez da gaur egun guk atxemaiten duguna bezain mm, suplia, uh, fina, eta Horan, da pixkat eta eh, pilota batzuen iteko ez da, ez da bino egokia, baina puiki lan eh, landuko dugu, eta ara, gira, hemengo, hemengo ardileekin pilota, pilotaen egiten. Eta fite fitea, eh, Jandel, eh, lagua? Eta lagua, la, laguaren eginuke hemen berian, baina bo, mementuan eh, logroño aldetik eta nafago aldetik ekartzen dugu. Baina antan eriak badirelako. lako. berezi bada ere? Bai, ba, la lagua da, edo beila jua luzeko pituentzat, baina... Behartua da hauntz edo beila Ez, hauntz lahua da egokiena, ba, izan, egokiena baita piloten dako. E, azkarra da eta fina da. eta gero atik behar dugu, hauntz lahu hori landua izan dadin guk nahi dugu bezala, piloten dako egokia den bezala. Eta hori ez da nuna jatxamiten, behar dira taneria atzua txeman, presdienak guetako hori iteko, baitugu kantitatea handirik alde egiten gaur egungo industria mailen arabera eta taneria txikiak eh, gehienak desagertua dira eta ba, dena bezala industria handietan sartua dira, behaz guetako ez da egez, lehen maiten ziren espeletan, esan eh, lukuraik ezanik, etxagine baumentzen bat jo, ba, bai honan, ez da ba, bazien, txikiak leku guzietan iten zuten eh, aixe, guai zailago da ba. Ez da initz pilota egile ere, ez zirat jumilka, eh? ez euskal herrian, ez, eh, ez kanpoan ere, atik eh, badak konkurentzia txiki bat. Eh? Ba. Ostio nahi patze genuen esekritismo eta eh, ara ez besteari zeman nun erosten dut materiala nola egiten dudan hau bestia. Bai, eh, nik, nik egin ezak lehen, lehen gehiago bazela oino, lehen bazelako pilota egile gehiago, baina egiten ziren, ahunt, edo bakarrik, edo familian emaztia, izena emaztiak eta gero behar bat semia edo edo alaba, baina ara, ez, zuten langilei hartzen edo bon, gelditzen zen familiako zera eta gero hainitz ziren bon, bazen konkurentzia bat eh, ara, eta bon, gaur egun desberdina da gaur egun eh, tresnak ere sartu dira lantokietan e, bai ardilea biltzeko elastik ere eta horrek egin du eta pilotak kantitatean egiten altzirela gehiago, eta behaz langile gehiago gero bertzelan batzuntza, jostelan entzat, eta bax, eta hor bereziki pumpa enpresa da, osenperen sortu zena, eta horrek eman zuen eh, behitasun hori, eta gaur egun, e, bo, Ipar Euskal Egean bigira, e, eh, bo, ez gira elgarrikin ari lanian, behinan ni uste biek ari gira badugulako, badelako zer egin elkartean zat. Ez duk zautzen? Ez. Ah, ze pumpa dekin, pumpa dekin Pumpa zen esenperen hasitzena eta bai azkainen dena. Oja, eta gero landesetan bada bertze bat. Eta eta gero, ba, Gipuzkoan bada otero Otero zerian, eh, anoetan, eta iruñan ezulaika, eta gero beste batzure baita izke, baina ez denak zautzen. Zerbino ikusutu ino pilota. Zerbino logroñon, bai. Pilotak bat direla. Ah, ba, ba, zerbino pilota du ere, bai. Eta arek ere bat ditu masinak, eta... Justu ba, ba, Justuki, sekretuak eta aipatzean, eh, tresna, uh, masina, bai. da undienetarikoa. Uh, bai. zuk plantatu zinalik ez zunen, bai, kausitu zu? Bai, bai, bai. Ara, orduan, bai, tresna hori kausitu dugu, Piskat gakoan ginen, uh, eh, ni, e, eh, bo, lehenbizianen ezpein nintzen hori buruz partitu, baina nahi nuen ofizioa ikasi eta bereziki uh, pilota egile baten uh, jakitate hori hemen atxiki, transmisio hori sortatu, baina kien jano luku gara, ibeaz, orzela jakitate horrekin uh, lana utzirik, eta ez ne hori, ne hori pasatua. Eta hori nuen helburua eta gero gustu hartu eta pilota egiten hasita ikusi dutararik, bon, ba, bazela, bazela galdea eta segitu dut, baina gero hartu naiz hortaz bizitzeko, behar nuela autu bat egin, eta autu hori zen, eh, eskuz segituz eh, hortaz bizitzeko kasik ezinezko izaren zela, pilotak eh, bizikikario aterako baitzien, eh, osoki eskuz eginez, edo tresna bat eta horrek eh, eta gero lan baldintzak erresteko ora, lan baldintzak eh, alena aipatu dugun neke guzti hori bai. eta hori indugu pario bat indugu bisikata eh, eta xiberoko enpresa batekin elkar enpresa da eta hor ari den lagun batek lagundurik astapenean eta eta gero ere eta eta hala e, entxiguak eginaz eta lortu dugu masinaten eraikitzea, osoki eskolegian pentsatua eta eskolegian egina, osoki, osoki. Eta gero inguruan izan ditut lagunak, saran berian ere eh, ara, mekanikan eta elektrikan eta bizikia dituak. Lagundu nautenak eta gaur egun, ara, tresna horrekin ari gira lanean, bai. Hala, zer konkretuki eh, bizi aldatzen du, tresna horrek eh, ba. zer, ba. aldatzen du konkretuki? Bo, lehen haipatutana, lehenik ekartzen du pilota bat Eman dezagun, horren bat eta lau denez egiteko partez, horren eh, eh, uh, bat eskasez egitea, behaz, goi bat minuta eh, irabazten da pilotako, horrek ekartzen du ara, pilotan presioare apaltzea, eta gero ekartzen du ere nekeak entzia, eta kantitatea egitea. Egan nahi du, eskuz egiten albali ziren lau pilota egunean, e, egiten aldira, ama bi. Zenta, naiz eta denbora ogoi minuta izan, gorputzak lau pilota egin ondoan, ba, nekea hor da, aste egon behar da, ba, ez du, ez du ge egiten, pausatu da. Tresnak beti. ez du galdeiten pausaik mementon. <laughs> eta pausan eo egiten da, aixe gehiago, martxan maino, fite egiten baititu pilotak. Eta gu, gu bere ahalmenan ahunt txipian erabiltzen dugu mementoan. Beaz hori ekartzen du, eta gero ekartzen duena da ere, pilotan kalitatean, ez behar da pilota baten kalitatean, eskuz ere biziki kalitate honeko behitira, baina erregulartasunean, eh, nahi dugu... Itenan dira, amak pilota pilota, eta astelenean eta ortsiralean eh, pilota berdinak. Eskuz ez da, ez da beti ala. Horrek e, e, egin e, du pilota gehiago itzintuzu, duzu, baina pilota gehiago horiek saldu behar dira. Eh, bai. eta, e, eta beraz horrek nahi du egan saltzen mauzu gehiago. E, Eldu zira, momentu batera, norbait behar izan duzula laguntzeko, dako bezizte bai. Bai, ara, bigira, bai, bai, ba, hori da, hori da, gerri, baina jaanik eskuzain intzelaik, masinaik ez gino eh, hasia uh, asia zen erekin, baina ari gine masina atiburuz, eh, beraz, bon, parioa oktan zen eh, eh, erabakia zen, uh, leheniko bon, oktaz uh, pilota eta segitzekotan masina bat, eta ni banakien masinaikin berko ginela bi izan, eta baita ere galdea bazela eta izan entzela lana eh masina, masina horrek eh, laguntzeko eta, eta ala gertatu da, eh, gehoz dugu behaz masina hori eta Eta lana heldu da jazko doblia, orduan, eh, orduan beharik masina dugula, ni, ni eskuz eta ni hau eskuz eh, ez ginuen, galde guzi hori erantzuten alko hori seur. Eta aria jo, aria, galdu, aria pilotaren, nahi <laughs> pilotaren aria galdu. Eh, ez egiten nuen, bai, ara, posible da, oinua onditzia, enpresa oinua onditzia, langileko puruan? Ba, ba, ba, posible da, ahun, ba, ba, ba, bai, bai, bai. Beharra izaiten alda, senditzen duzu? Eh? Bai, bai, zenta, bon, nik ikusten dutan, eh, alde batetik, ari girela, beti komanden gibeletik, egen nahi du lana badugu, beti, aintzinean, eta eta ez dugu izaitena lastoka bat, eh, elkarte bat etorritot, e, eh, denda batian bezala, nahi dut, amak pilota hartu eta joan. Ez, ez dugu iten manatzeute eta egiten dira bihaste batzutan hiru Eta, bon, egan eh, nahi du batzutan, badakite ez dutera ukaitena, edo bat edo bi xal, ba, baztertzen ditugu lote batetik depanatzeo, benen, egan nahi du eskurat izanez, gehiago salduko zela. Egan nahi du ere, ba, ara, furgunitzeko zailtasunak badirela gau eta bo, alde eta gero petsatzen dut garatzen aldela ere, bai, eh, pilotaren eh, mehkatua, kursiz pilota egoiten dela biziki pilota elkarte txapelketaren inguruan, eta isi ez dela inbeste eh, gehiago pala eta gomazko pilotak dira, eta behar ba, eskuzko pilota eta hor eh, bertze publiko bati izaten alda. Hori zen, egaldera, bai, zure nahi. bezeroak dira eh, elkarteak, ez dendak adibidez? Ez dendak ez, dendak biziki zaila da, zentak guk ez dugu prisioa apaltzen, algu gure prisioa denda bati tema diugu, zaki pilota batean amoste bera berdu saldu gero oita bostetan. Eta edo gehiago, ez eh, Eta orduan, orduan zuzenian. Ez dakit, den daikin ez gira entxeatuak ere eh, egia egiteko. E, lehen egin dutan bezala, mementoan eh, burua dugu lanian, bakarrik galde, galdetzen digutenari agapustu emaiten. Ez gira behin entxeatu, to guazen ate joka, to pilotak behar jantan, saltzenak edo egin edo ez gira bate, edo desmartxa mementoan gira, galdetzen digutenari erantzuna eman, eman. Hortako pentsatzen dut, uh, eh, ara, badela, badela manera, baina ez dugu demora ikiteko, mehentuan. Buratzeko, egin dut, geiz, geizira adibidez, geizizte, egiteko eh, galde zehatz bat, nahi dut, olako pilota bat, olako pumpearekin, olako agabotsarekin, olako zera efektuak hartzen aldituenak. Bai, bai, bai. Gero, ara, ze galde den, uh, <laughs> bai, bolat, ire pilota egiteko, jailaite bateko entxiko beharko ziren, baina, Bo, simpleki nahi dutenak... Aipat, aipat, bai. zen, bai. eta bai. sala izan dugu hemen duela, azakit hilabete pare bat, egiten zuen, badira ezker paretako pilotariak olako galdeak zuztela, eh, olako pilota zehatz bat alere. Bai, baina ez bakarrik ezker paretakoak, ba, hortan badugu galde frango, eh? jendeak galde egiten dut, nina edut beso pilota bat, ez soberako hoja, baina pizua eta bizia, eta bon, ara, egiten dugu, batzutan ez talen lehen alditik hausitzen, konten dira edo ez, eta ordan iten alda bigarren aldi bat. E, baina ba, egiten dugu hainitz, hortaik egiten dugu hainitz, behaz baditugu txapelketako pilotak horiek uh, e, neugian ditugunak, eta gero galde hori, eta hori nahi dugu atxik, eta eskuz egitea, egitearen jakitateak bat egiteko laguntzen gaitu, zen, eta ara, pilota bien iteko masina ez dugu erabiltzen, eta masina reglatu arte pilota batentzat, behar ditugu entxeguak egin, eta zitu ginen hiru pilota entxegu, eh, pilota bat eh, ateatzeko, eta hiru iten du, menan seurre gehiago beharko ziren. Eta aldiz eskuz, eh, eskuz aixe fitua txemanen dut neugia. Eta hogan eskuz segitzen dut piloten egiten. Bai. Eta pilota batzu ez dira egiten ala masinaz, eh? pasakako pilota, boteruzeko pilota, eta pilota batzuen parte batzuere ere eskuz, eskuzko lana gelditzen da hundia, eta ba, bereziki joste, joste lana or, gelditzen da ba, nagusia. Boteruzea ipatuko dugu, aipatzen baituzu, fite-fitea, doidoia hor eh, saran plantatu ziren horretek nahi badu, entzule batek nahi badu pilota bat uh, ara joan behar du, deitu behar du? Bai, orduan uh, eh, deit, deitzen aldu, lantokira datortzen alda zuzenian, obedeitia, menan etortzen alda, edo webgunean ere eh, atxemanen ditu zeitasunak. Eskutik? bai, eskutik, bai. Eskutik eh, sartzen dut, eskutik puntu eus, eta hortan webgunea bada. Badia telefonak, maila ere bada, eta hola, hola egiten aldu. Eta ustaila eta agogilean, sarako merkatuan ere, hortziale guziz, eh, lauetaik sortziak arte. Ara. Puristate pixkat. Bote luzea eh, de Alfaro, ikusi baitugu hor eh, Euskal Herriko Ligaren eh, webgunean, bote, luzea, bote bat antolatzeko gogoa edo? gogoa baino gehiago, e, Euskal Herriko bote luze txapelketa bat antolatzen du Euskadiko Federazioak ligarekin. ligarekin ahemanetan edo, edo Bai, elgarrekin, janen dugu, baina Euskadiko Federazioaren uh, xapel uh, azpian, babesean, janen dugu, zeren eh, orai bote luzia, orro inguruan bada talde bat bote lotu dena zomaitu dugu eta azkartu du dinamika hori, talde batzu sortu ditu, gurekin eman zien ahemenan, gu baitu, aizon baitu hemen, ez txapelketa modua, meno, aixialdi edo plaze geindako boteluzean hartzen girela. Eba dugu itugu bon, eta betire hori azkartuz joan da, eta sortu dute Euskadiko pilota federazioan, boteluze komisio bat. Horai, e, orai, e, modalitate gisa Euskadiko federazioan, bada, boteluzia. E, eskuska, pala, sisterak badiren bezala. Eta federazio hori gainera, nazioarteko luzeko, bada luzeko federazio bat nazioartean, eta horren bagena ere da Euskadiko federazioa. Eta horren parte hartu dute Euskadiko federazioko, eh, behaz, Euskal selekzio batek, nazioarteko eh, munduko txapelketan eta baita Europako txapelketan. Baina, behin ere Euskal Mailan txapelketarik ingabe. Eta urtean lehen aldikotz behaz hori egin dute, liga engaiatu da bitaldean uh, eh, egitera. Joan, bitalde horiek seurtatu dira, urtako egiten dut uh, txapelketa eginen dela. Ego Euskal Egean lau dira seurtatuak, behaz mentoz sei. Eta eh, deialdia bada, idekia da, behaz, interesatua den aurori eta eta berba da, irugarren talde bat ateatzen halko da, ez dakigu. Bosteko bai. taldeak dira, eta bai. ba, ez duten endako ezagutzen, eskuz jokatzen da, eh, pixka bat, parez pareko joko bat. Bai, luzeko jokoa zautzen dutenek, egebotia, ara, lege berak, berdintxuak dira, bai. Joko manera ere, eskuz aritzen da, eta lekua lekua belagian da alaz, gu bintza belagian hartzen gira, eta toki laburra guan, bai, ez egun metretan. Ezker mira, egin bai, Alfaro, bai. egon gurekin instantean agauna zari gira. Ezki. Arema Eben eh, askak, nondik eldu, hainbeste izakitzeko? Betiko erronka, hartzamendi igota jautsi dugu irualdiz. Ba bai, nolaz, la diagonal defu prestatzen ari? Ba, ez zira jakinan Hiru asko aldu zauku. Zer duzio hori iruk asko? Iparla, iru belak asko, ta hartzamendi, zerkatzen duen bidaldia. Bezatu gurekin, ekainaren hogeita bostean. Seiak tegituan dugu itzordua itxasuko plazan autobusa hartzeko. Izer bota eta gau eskolak afari goxo bat prestatzen dauku. Eta ondotik, kombian bero. Bola saintza, informazio guziak interneten dira itxasko.orgen, eta izen emaitak ere. Me nik neskak badak ez dudala internet. Ez zinketa, itxasuko bainaten etxan emaiten alduzu ere. Bikain, ziekin aldu, nire egitmoan, nire desafio. Are, negoikoan entzatzen gira oinez, eh? Pilotaz izan gira lehen uh, zatian eiande alfarorekin pilota egilea, bote luzea ere ipatu dugu, eta bilagen zatziuntan agaunaz hariko gira entzuleak badakizue, zuek ere deitzen aldu duzuela, 0 bos bos behatzi, bos behatzi, 0 bat telefono zenbakira, eta txiuak ere hemen ditugula, zai beraz galderak edo ahak, balinba dituzue. Arraunaraz eh, mintzatzeko gurekin eh, bi, bi arraunlari, do arraunlari hoi bat garen dugu eta arraunlari bat eh, eneko erigoien zuzartzen zaitut arraunlari hoietan. <laughs> Beteranua. Bai, ongi. Ara. <laughs> Eta bainat uh, urtsegi zu arraunlarietan. Ongi naiz? Bai, ongi naiz. Eneko, zurekin hasiko gira mentura, San Miguel Liga asteak eh, dugu, aste buru untan eh, dugu, zeian bezala eh, kanpoko saio batekin edo estropada batekin, Sevillan egiten dute eh, aurten. Eh, ez dakit, eneko, badira aldaketak, berrikuntzak aurten? Be, antoloketan nagusian eh, ez sobera ez, bena mm, parte hartzaileetan eh, Liga San Miguel osatuko duten uh, treniruetan, be, urte guziz badira jeiste batzu uh, bigarren eta eruaren dibisiorat eta egoititze batzu uh, bizan dena. Beraz, uh, aurten uh, Zumaia igoko da bigarren dibisiotik uh, azete San Miguel ligarat, eta besteak beti hor dira, beraz, Bandarribia, hori hor, kaiku... beste amaikak berdina dira. Beste amaikak hor dira, Bai. Beti amabi traineruekin abiatzen gira. Hori da. Uh, eh, eh, bi, azken bi urtetako xapelduna, berriz ere favorito bezala ikusten duzu? Uh, bai, neko, zeren uh, aski uh, be, nola, badute regularitate hon bat, uh, badute berdina, beraz, suposatzen da, lan berdina eramaten dutela hor Mikel Orbañanozekin. Uh, Patroia galdu dute, berra Eh, patruina, ez, ez, ez, ez, orda, ez, um, eh, ankekoa. Ankekoa da lehen lehoa narramno egiten duen uh, pertsona, beraz hori mitiko bada, uh, pasa ditu zakit uh, kasigo eta maho ondari bian, baina ditu izan da eta jonda da um, leketiorat entrenatzerat. Eta, eta beraz, ondarribia bai, gainera leketion bertan uh, eh, asteburan den eh, asteburuan bazen estropada bat, eta ondarribiak irabazidu hori eh, uh, horren eta saoan aintzinetik am, amar bat segundurekin, beraz nahiko konfortablea. Bai. Kasik ez da, aspergarria berriz ondarribiak irabaziko du? Ez, ez ba, da errana, ez, ben, ah. zeren horreindik ez dira parekatu bizkaiko uh, treneruekin, bai, bai. bai, bai, kaiku, beraz, uh, ez ez, pentsatzen da goi mailan erituko dela, goiko lehen postuak eh, hortan uh, jokatuko dela, baina zein, uh, zein postutan ezakik gorendik. Favorituetan, gipuzkoak dira hor, gehien bat? Onda orio? Be, eh, horiek talde indartsuak dira azteko. Uh, badute uh, ohitura handi bat... Hori uh, gen... zen galdera, zer zaletasuna gipuzkoan bizkaia be... baino, diaz? ez, ez dut uste, ez, dut uste, be hainbat urteetan edo azken urteetan gipuzko harrak dituzte uh, uh, trofeo eta txapelketa eta gauza gehienak irabazi. Eta uh, ibiltzen dira ere horako ospe edo fama, fan batekin eta arraunariak uh, edo arraunari batek amets egiten, egiten du bere bizian orion arraun egitea edo beste edo ondarribian baitira horiek uh, referentziak. referentziak. Bai. Baina ia da Bizkaian ere ongi uh, eh, biltzen direla eta eta ere bai entrenatzaileak uh, badu erakargaritasun bat uh, erakaz er, entrenatzailean orden uh, batzu uh, batzuk segitzen dituzte. Baina turtsegizu uh, arraunlaria ziran nun ari ziran? Zer dinduzu? Eh, Ogeita iru urte ditut. Ogeita iru urte ditut. Ogeita iru urte ditut. Azkain daga, nun alizira, nun tiratzen duzu? Aurten uh, eh, urdioko nari naiz, nuri man eroitzuneko taldean. Ados. Eh, segitzen duzu adibidez, San Miguel Liga? bai. Urrundik. nik. no, no, no favorito? Nik uh, ondari bi ere bai. Ere. Ba, ez da kolorik, berdek... <laughs> Berdek irabaziko bat ziko dute, hafei, favoritoa ondiak dira. Izan da, merkatu zerbait hor, eneko eh, zu badakitxe egitzen duzula gauza horiek? Ba, bo, merkatuak gero ez da futboleko mailako ere, ez, eh? Da, mikrokosmo bat da, da, ere, <laughs> bai, Horrek segitzen du, eh, eh, ba, dira, agon ari bat batetik, beste arioten direnak, ba, berbadak kisatu direlako, baina ez da, ez da, diruak ez du erakartzen, ah, ah, ah, da gehiago ekspektiba bat e, zer horrekin e, zer irabazten aldean edo zertan partartzen alko duen e, baduzu xapelketa nagusia erregulara, baina bada ere bai kontsako bandera ospetsu hori bai. beraz hortan sartzeeko tokiak kario dira beraz arraunariak horrekin mugitzen dira entrenatzeilearen arabera ere handut eta... Dirua ez, eh? Dirua ez da horrendik sartua asko treniruan, Berbada bada, benen igorizakit, Eh, ez, ez da asko, ez dakite horrek duen uh, manatzen azken. Ba, aipatuko dugu istantean dirua mugitzen da ere antolatzeko uh, estropada bat komplikafen dirua behar da, komplikatua da, izan dira ere um, dopaketa kasuak azkenean suritu izan zirenak, baina bai. horrek ere badu uh, diru saina horre guzia, baina... Bon. Bai, diru, dirua badela hori argi da, baina ezakitea zeren uh, bat entrenatzen da e, astean egun guziz, uh, eh, hilabete guzian urtean, eta azkena zenbat hilabazteko ezakitea eh, horrek uh, kompentsatzen duen hortako gaten dut, eh, ba, bada dirua doike, baina ez dakit noraino baden uh, dirua, hori ez dut menperatzen. Goiti joa iten dena da ere, uh, azken urte hauetan, nesken, uh, nesken eta nesken uh, xapelketak uh, liga ustu deitzen dela. Eskotren bai. Nola, zertan dira? Be, hor prestatuko dute, zeren hor ere bai, bada selekzio bat, bada lehen estropada bat, Azten da, eh, joan den urteko eh, irabazlea, bera zuzenean uh, da, eta gelitzen diren irutokiak, uh, ba, hartuak dira mm, estropada baten emaitzen arabera, eta hori zaketa gaso noiz zanen den, baina bai, aski uh, zeila da. Baina e, uste telebistak, ba, bai. dirua ipatzen baituzu, uh, telebistak bere sudura sartu duela azken urteetan, eta horrek bultzatzu du, eta onerako, eh, bengotz. Eh, ah, bai, eta, da, bai, pizkat nesken trainerak eh, emaiten telebista. Bai, bai, eta orain eh, beduzu San Miguel Liga baino lehen, baduzu Eskotren Liga beti, beti kontxan ere sartuak dira, sarituak dira, ba, ongi antolatu da eta eta gainera transmititua telebistan. Beraz, eh, ba, zuk behar bada hobeki segitzen duzula mundu hori, bada Ipar <clears throat> Euskal Herriko arraunlaririk eh, hor trainera batzotan? Alo, e, badira, bainat joan den urte arte aritu da egoaldean joan egiten, ni garaian jadenik egoaldean aritzen izan ba, lagunekin. Aurten bada gure taletik, gure elkartetik ordukotik bada bat, e, be, irugaran divisiona dena, ah, RCB-in, e, Ibaika dezen taldea, ejenteriako taldean. Egiten duzu baitu urte elkar lanena adigirela, zeren e, urdeokorekin zaitasun batzu ukanditugu eh, ahonlariko puru bat atxemateko eta treniru bat e, e, osatzeko e, lapurdiko lapurdiko ahonlariekin bakarrik. Beraz, aritu gira, beraz, elkarte horrekin errandutana, baina doni bane, pasai doni banekoekin, joan gira beste batzuekin, beraz, elkarlana egualdekoekin aritu gira zonbait urtez. Eta, eta Eh, nesketan izan da joan den urte arte, uh, eh, baginona inara, inara <laughs> bere izena emateko. Uh, Famatua irratziara inara guni. Irratian pasatua den, dena. <laughs> Eta bera ere, ibaikan aritu da, uh, kontxan parte hartu duen uh, taldean aritu da, eta bai egin du gauza jakin ditu uh, eh, treniruan uh, eh, neskekin. Trantzizioa segidan eginen dugu, uh, Ipar Euskal Herriko trainerurik ez, baina, uh, bainat, bainat urtsegi, bada proiektu bat? Bai, uh, neguntan, hasi gira urioko eta ibai aldeko, feangeluko ibai aldeko ahaunariak uh, elgarrekin bat muntatu nahian. Eta beraz, e, geroztik, e, entrenatzen gira ustirar eta larumatetan, eh, edo doni ban eloitzunen, edo angelun. Ba, nola hasi da dena? E, iaz, e, gu e, ibaikan ari ginen, eta angeluko hiru jaunari uste dut, e, hartzunen ari ziren, eta beraz, e, hor ezagutu gira. Eta geroztik, pentsatu dugu, ongilitzatekera talde bat lapurdin e, sortzea. Fe, gero, gero ora, Eh, ligan partartua elizateko. Hori, zer da helburua? Helburua da taldea montatzea eh, kompetizioa egiteko. Hemendik EP eh, aski montzera. Helburua den urtean posible bada. Adidez da Erzebin? Erzebin azteko, bai. Egit, egiten aldean gauza da? Bai, posible da. Nik uste baiet. Zer dira, zer dira zailtasunak? Nun atxe zu zailtasunako? Horein arte zailtasunak ditugu uh, ahaunariak biltzeko eta uh, gero entrenamendu e, serioak egiteko, eta hortan ari gira, seiatzen gira taldea montatzen. Ba, ostion, uh, egin dizut galdera, galdera ez biziki sintsoa pilotaz, orain eginen diot, e, janderi ahaunaz, eh? Zure ustez, jande, e, zonbat, zonbat behar dira <laughs> trainera montatzeko? Tranquil nik ere nakien, eh, saioa zein zin. Mm, <laughs> mm, are, ama Ez da ez da Beinat? Erdilea ama hiru ajonlari eta patroi bat. Hori, hori uh, untzian tiratzeko, baina zuen proiektua gauzatzeko? Gero bestela talde fe, kompetitu alizateko, berginateke emezortzi jaunari. Eta horrein arte eh, ama bost bat gira, beraz etorri nahi dutzenak, eh, ongi etorriak dira. Eta zendako behdea mezurtzioko jaunari? E... Ez dago deskaririk eh, futbolen bezala? Ez, baina... <laughs> Bater oste da uretara. Aste burutan eh, <laughs> bi estropada egiten dira, ah. eta gero fisiko kizaila da, eta beraz eh, rotazioak egin behar dira. Mm. Ados, ados. Da kolpatu edo honi da. Bai, bai, bai. ez da, ez duzue gutxi eskaz duzue, hor? Irua gaun hori eskaitu zue? Bai, gutxi gora bera, baina gehiago ere baginituzke proiektu serio bat egiteko. Hala, zu, ezagutzen duzu, mundu hori alare ezagutzen duzu, denek elgar badira, hor, agaunlariak e, eh, eh, lapurdin, edo edo ez lapurdin, ez, eta ez da obligatua lapurtaka ezeitea, zeiten alda, basen afartaka edo siputaka? ba badira, gaztetan gurekin ibili zirenak urdiokon, baina utzi zutenak, eta gero bestela ez ditut uh, sobera ezagutzen ez. Ez dit, ezke hor, emezortzi hori bat agaunlari uh, traineru bat egiteko? posible, baina orain goz ez. Deia luzatzen duzu, bai. esekatzen duzu, eh? pentsatzen dut? Bai, jen, bai. Gero egiten zinuen, eh, zu ere, eh, bazin duten beste arazoa da, uh, ara, amabost horietan, ez direla denak ere ez hain implikatuak. Bai, hori da. Gero, jauna kirol aski zaila da, galetzen du uh, exigentzia enit, bai? bai fizikoki, bai gero egekulartasunean, Eta, ahamunari guziak egualdean e, sei entrenamendu dituzte hastean. Eta horrek implikatzen du e, gogoainit. Sei entrenamendu hastean? Bai, gehienak bai. Egunero? Bai, hori da. Gehi e, estropada? E, estropada egiten da entrenamenduaren ordez. Magne. Zu adibidez, jaz uh, nun arizinen hori not Jaz uh, urte hasiera asajoaren egin nuen, eta gero ibaikan aritu nintzen uh, Eta nolako entrenamendu mota zinuan? Uh, astean hiru aldiz uh, edo egoten ginen uh, lujean uh, fisikoak egiten. Fe musku eta ergometroa eta olako, olako gauzak. Eta gero aste burutan eta uretara ateratzen ginen, traineruz. Eta aldi guziz, joan marxinen pasaiara? Ez, hori, fe, negua, neguan hori jaten dut, uh, hemen entrenatzen nintzen urdiokon dolimanen. Eta gero uda huilduta egunero entrenatzen gira gurean. Hmm. Eta hor bai eh, paseiara joten nintzera egunero. Ba. Hortako bakatu, eh? baina bai. hortako agaten nuen eh, dirua ez da, ez da motibapen bakra izaten al, zer eh, momentu batez buruak uh, usten <laughs> du, hainbeste uh, gogorra den, berdira kilometroak egin korrika, berdira kilometroak egin uretan, berdira kiloak altxatu. Eh? Da, kirolik zailena Ez zailena ez da ez nezakaren zitu denak zautzen, baina bai zaile dela hori argita. E, Pasatu gara da orduak eh, entrenatzen, e, eh, eta zerbaitetarako maite dugun zerbaiten zada dudarik gabe, baina badire momentu zailak. Bai. Hmm. Hor argiki, uh, eh, baina turtsegi, ara, falta dituzue, zue, uh, araun, Bestenaz, nola eganen dut? Ehm, hori denak dena koordinatzeko eh, entrenamenduak, entrenatzaileak, eh, hori guzia, balitaike? Hori guzia hori nartzea badugu, fe materiala badugu bai urdioko mai bai alden, beraz bien arte uh, lortzen dugu materiala material ona izaten eta gero entrenatzailea orain arte Xabixen ibiltzen da da Urioko Uriokoako jaunari bat, bera ere ibili dena egualdean jaunean Xabi sein egan zu? Bai. Nungo taja? Eh, Semper taja hori. <laughs> Semper taja hori. Eta... Adibidez, e, sosa egandu, eh, eneko kez sosak ez du, ez du sosak tiratzen agamlaria, ados baina alare eh, behar da, materiala eta bak, baina e, baita ere e, funtzionamendu normalaren dako, holako traineru batek galdetzen duen funtzionamendu, bidaiak, ez dakitzer, badakitzer, licentziak, edo hori problematikoa izaiten alda? Ez dut uste. Eneko zu arduradun ba, zirela? Be, horretako nenuen itzartu. Uh, eh, Urtokoko arduradun bezala, uh, biztan dena, uh, el proiektu hori bultzatu dute, baina ez dira bakarrak, uh, gu elkarte gisa, uh, gibilangira uh, diren epatzen uh, garraioen uh, arazoak uh, konpontzeko, uh, arlo administratibo guziak uh, pikat hortaz eh, arduratzeko, eh? <laughs> Eta beraz gu hor gira bena gauza politena izan dena da arrolarien proiektu bat eh, dela, haien artean sortu dela eta gu hor gira pixkat bidiratzeko eh, bena eta arazoak ez dira izanen ez materialakoak, ez pena izanen da, be, erranduen bezala, jende nahiko atxematea eta jende nahiko motivatua atxematea eta gero sinestea puntera ino. Hm, hori da pixka bat atipikoa ez, baina uh, berek uh, eh, fen, zuek eh, duzuela hori bultzatu? Bai, ezakit, uh, go goa ginoen, hemen, uh, hemen aritzea, etxean. Ez beti uh, joan behar izan izatea. Eta... Baina gehiagoz, zen ara aspektuak ara ugun joitearena edo zinez uh, nola egan Ba, ez ez, ez da egoismoa, baina bizka bat eh, ez dakit nola, ez dakit itza ba, dut maiten itza, baina ara, hemen gountzi bat ateratzearen eh, ba, nahi, bien Bien nasketa da, nik uste. Fer bien nasketa da. Hor, zu, duzu, arizilezte trebatzen, em, nola erran duzu? Zonbatero? eh, Ostiral eta larumatetan batetan entrenatzen gira. Bai eta bai... Eh, angelun. angelun. angelun eta doni Bai, angelun eta doni Um, zer, zer egan zinezake orain uh, bati, orain uh, eh, agauna maite duena, eta seguraski behar du danik agaunlaria izan. Zin da zerotik hasi, eh, dut. Bai, posible da zerotik hastea. Bai? Gogoa balimadu, gogoa duen edo nor, eh, ongi eturria da baina ere mail bat behar da ez, zuekin eh, ibiltzeko? Horein eh, arte ez, horein arte ez. Hor, uh, ari gila... Denen, denen behar da, eta gero osatzen da talde bat naturalki, gero, baina abia puntua izan bada gogoa, eta gero horrekin zer nahi da. Gauzak fite joaten dira, ahau kastea nahiko fite egiten da, baina gero bada maila fisiko bat, eta bien arteko nasket, bai, teknikoa biztan dena, baina gauza komplikaturik ez da, hasieran aski simplea da, baina gerozta finago ibiltzea da, pilotan bezala, pilota jotzea erresa da. Gero poliki poliki, be, fintzen duzu zure gestua, zure bista, zure, zure fisikoa. Hor gauza bera da, baina asiran edo eh, nork eh, aslezake. Baina eta amesten alda izaitea mm, untzi lapurtar bat, trainera, traineru lapurtar bat, helduen urteko arcb amets bada? Errealitate izatea lehen ametsa. Bai? Bai. Eneko, Bai, bai, bai. duzu ni garaian, garaian dula, eh, baiturte. urte. <laughs> Asi nintzen bera junioretan, eta jadanik uh, eh, iparaldeko treniru bat zen, uh, eh, iparaldeko aholari ekin osatuak bakarrik. Eta... Ha, ah, galetuko nuen eh, historikoa izanen zen, ez? Be, historikoa, historikoa ez, eren endaian izan, izan dira treniruak, garaian miarritzen ere izan da treniruak, ipatzen izu dula berrogoi urte, Baina izan dira treniruak hemen uh, eh, partartu dutenak estropada desbendinetan. Uh, eh, Urdiokorekin nire garaian uh, parte hartu dugu, baina gero aipatu dugu horren entrenamenduen uh, den entrenatzea eta oliguizia eta fiziko hori hor, pixkanaka pixkanaka nekatzen du eta implikatzen gira beste bizi batean eta hmm. beraz, gara. Baina, adibidez, eh, eh, eman dezagun eh, ez duzuela agapatzen emezortzi edo goi ahaunari biltzea, bilduko zinituzketea, adibidez, zakit, ondari ribian, menturaz badira, lehen taldean ez direnak, edo jartzunen, edo, ara, ez, ez, doni honetik ez dugun, ez, ez da izanen trainedu lapurtar bat egunetik egun, baina, ara, fitxaketa batzu, kakotzen artean. <laughs> Posibieda, baina... Ez dakit, eh, egoaldeko ahonariak kilo, fe, guk egin ditugun kilometroak egiteko gai izango diren. Zendako? Zenta, han uh, eh, treneruak bat dituzte donon, pasaian adibidez, eta ahon egitekotan nik uste han, han egongo zirela. Ez duzu uste eh, jiren direnik, bai, beharko da egin beraz hemengo, hemengo ahon horiekin. Bai, horrein arte, bai. No, nahi badu egin, nola, nola behar du egin, behar du deitu, behar du telefonoz deitu, behar da joan dori eloitzunera, behar da joan angelura ibai aldera, edo internetez, edo hartu tranquil zure bai. telefonoa. <laughs> e, onda jabitik ez da inbeste kilometro edo nima? No, justu hor. Egiten du uh, orain. Ez, baina ulertzen du dena, nik zen da gehiago zaletasunan. zunean, eh, gira da... Bai. atipikoa da, egualdetik, iparaldera etortzea jaun egiterat. Zeren kultura ez da berdina gane dut, eh, ez, ez da hainbeste instalatua hemen e, eh, eh, iparaldean egualdean den bezala baina izan dira eta guk lehen e, batzu formatu ditugu guk urdiokon eta hori bai. ziren ondari biatik justuki baina... Rubian bai- gertatzen da bat? Bai, bai baina treniruan urdiokon hori gertatu zen jaden egualditik eta hori zizkion ahalari batzu eta gero egon ziren azeterigan ahal egiten beraz... E, egin daitekeen gauza bat da. Beinat, atera duzu telefonoa. Bai. <laughs> e, orduan, eh, deitzen alute Xabi dena entrenatzailea. Bai. Deitzen alute 06, bat zazpi, sei lau, zazpi sorti, bederatzi bat, zemakirat. Eta ez, badute izan astirik notatzeko? Edo beste urdioko elkarterat, edo ibai alde elkarterat, galetuz uh, eh, treniloan ibiltzea, eta berdinen setasunak emanen zeizkia bai. Ados. Bon, be, eh, proiektu edera azteko, ea gauzatzen alden, e, eh, polita izango litzateke, bizan dena, alduen urtean, eh, ARC bian, e, ikustea <laughs> laportak traineru bat, eta ondoko urtean ARC batean, eta ondoko urtean San igan, <laughs> zendako ez, baina ez gira horretan, eh? Beste zerbait aipatu behar dugu bururatu aintzin eko zurekin, e, ostion sosa aipatzen ginuen, eta estudioan sartu aintzin eta aipatzen ginuen, egiten nuen, etzela San Miguel etzela Ipar Euskal Herrian, hots edo e, Angelun edo eh, Donibane Loitzuneko baietan, um, zera estropadarik, uh, eh, bizikikario dira, antolatzea bizikario da? Uh, eh, askikario da, bai, askikario, zemaki zehatza ez dut, baina uh, behar da, uh, goimaila dela treniruan, badirela xariak uh, emateko, uh, badirela ama eta hogeita bost ahonarien hartan elkartekan, beraz xariak aski uh, aski gorak dira, hmm. gero ba, Euskal Telebistak ere transmititzen du, beraz horrek ere badu kostu bat, beraz hori guzia azkenean uh, ez du gauza berezirik ekartzen hori antolako tuko duken uh, eh, elka, edozen elkarteren zat. Ez da sartzerik pagatzen uh, futbolean bezala, biletan bezala? Be, egiten alda, kontsan egiten den bezala, baina kondenatzen duzu uh, pasabide edo ikusten alden toki bat kondenatzen duzu eta pagarazten duzu. Hmm. Baina, bon, gu ez gira, ez gira urtan. Ba, eh, entzuleak eh, eh, ez, dugu, ez dugu zehatzik, baina ari gira, mintzatzen gira, begoita mar mila euro, or, inguru hortaz, bai. ari gira, zinez... Uh, eh, zinez, ahondia da, orduan, eh, doni banen ez duzue, Liga San Migueliko estropada antolatuko, baina, bai besterik? Bai, eta du urteak, eh, eta urteak hori antolatzen dugula, urte guziz, data desberdina da, <laughs> ba, balintza desberdin batzuen gatik, sasoina goizago hasten da, edo riko etxearekin baitugula tira bira berezi batzu, edo Euskal Telebista nahizuela transmititu egun batean, tazkin, paso. Aurten, <laughs> elduden larun batean, ez larun batuntan, uh, uh, ekainaren hogeita bostan, Arratxaldeko bostetan, izanen da doni manelo eh, badian, eta hor ikustenako ituzue berazo urbiletik uh, eh, treniruak, ahonlariak ere, eta momentu aski goxo bat pasazenako da. Zer ba, mailako uh, estropada da? Uh, eh, ARC bikoa bera zirugaren uh, eta be gure elkarteko batit uh, ondikola ikustenako dugu uh, Eta bai, adibidez, zer uh, uh, talde bada hor, zetalde talde ikusten aldugu? Alors, hor izango dira, izanen dira sortzi, eh? izanen dugu Zumaia, uh, Plentziakoak, Donostiakoak, Elantxobekoak, Getxo, Egenteria beraz, epatu nuena, eta Oiartzun, eta, eta Iberia Bilboaldekoa. Hmm. Um, jame egin da, bat egin dikula, salata da. azka indarrak ez du salatu. <laughs> Nunbaitik, eh, be, ez dira denak, eh, azka indarrak urkirolan urioko ne bajatu. Beretatik hartu ze. Elduen astean aipatuko dugu, eneko, baina gauza praktikoak, ez zeten horretan da, nundik begiratzen alda? Aro, berena da, doin merluitzuneko ondartzatik begiratzea, hor bertan izan delako, eta ratxaldeko bostetan Uh, eh, asiko da, baina pixka bat lehenago eh, portuan ebiliz, e, begiratzenko dira treniroak uh, eh, uretara joaten eta ara. Ebe, minesker, eh, nahi nuen izbat ere eman joko olimpikoetaz, baina ez dugu gaztirik, eh, doidoia bai edo ez, badakizue, badiren eh, traineruetan edo agamularietan Euskaldunik joko olimpikoetan? Bai, bai, badira, bai, bai, bai, bai jodanik hor bask team hor bai. federakuntza horrekin hor hartuak dira ezker eskoin, baina bai, bai. horioko bai, batzu bai izan, dira. Ea, segitzen ditugun, esker mila, baina urtsegi bera santzan zuren proiektuarekin, Eh, eskermilaeneko irigoian eta besantzaun ere helduen eh, ez larun batuntako besteko eh, ahonlariekin eta min gere ere eian de alfarok urekin egonik aratsuntan Aio. Bai, Aio. Aio. Aio. entzule, gure gaurko eguneko bilduma honetara Gaur ekainak amasei egun bete dituen honetan, gaurko egunarekin, Euskal Irrati hauetan entzuna izan diren, erreportai edo solasaldi zunbaitzu, urbilduko dizkizuegu. Eta egunero bezalase, gure bilduma hontan, goizberri eta kulturalea emankizunak izango ditugu ikus mira. Goizuntako erreportai edo solasaldi horiek entzunal izango dituzue eta lehenik eta behin hoi bezala goizberri eta begira jarriko gara. Goizuntako gomita entzuko dugu lehenik eta behin eta goizuntako gomita uztartuko presidente den maite sagito izan da. Izan ere, Ipar Euskal Herriko guazen turismo klusterrak eta uztartu